от вас се секяват на царско. Секявате ли си на царско от Капитанец? го напишете, Ай и името му го знаеш. От, Конопище. Царско имаше една реклама, ще викаше вака. Кой сака вако стомак? И тресе основала и вика, ги трябва вакво тенджере от 300 сарми. Знаете, у стило на оноа, сакате да ослабнеете, за не знам колко там 10 дена, 20 дена за един месец, толкова килограми, е сега на обратното го правеше. И вика, на вас ви трябва тенджере со 300 сарми, и тресе го и вика, колко ги смаяте тия 300 сарми. Последица, резултат, плод ще биде, опс, стомална цацко. И аз ви кажу, неправилният начин на живот, неправилната изхрана, неправилното движение, нали? дал Господ цел баланс, ама ако не се грижиме за себе си, за работите, не само што на цацко, много работи ќе бидат какво што Господ не сака, ли? Една от работите ще Господ не сака е то да душите пропагат. И все е то ради неправилни избори, неправилен начин и живот согласно опасството за живот што се вика Библия, Свето Писмо го кажем, купиш си флиждер, перална машина, да ти е опасство, какво да го потребиш. Човек дойдал на оваа земя, Господ му дадал свето писмо. Ето така трябва да се живее. И, я аз сакам да збореме оваа вече дека буквално за тоа, кой шо си сее, той ки си жнее. Нели сте чули народната поговорка? Можно ли е, можно ли е човек да посее жито, а да очекува, че да кажем, тикви да никнат. Да посаде патриджани, а да чека ябълки да никнат. Чекай, чекай, ама няма да дочека, може само то, що сме си го посеявали. Е, заради това сакаме вас споредба на Господ Исус от четирите вида почва от 8 глава, 5 до 8 стих. ще се да видиме, да се подсетиме, вика, излезе сеяч да сее. Некои от вас се го читали, некои не се го читали, ама ќе прочитаме сега заедно. Излезе сеач да сее семе. И додека сееше едно падна край патот, го изгазя, небеските птици го изколва. Други пак, друго от семе падна на камен. Изникна и се изсуши, защо немаше влага. Трето семе падна сред тръгне и трънjето, растейки со него, го угуши, но четвъртото падна на добра земя. и изникна и донесе стократен плод. Кога го рече той извика, кой има уши да слуша, нека слуша. Я да видам раците горе, тие ще немат уши. Ами. Добра да. Трябва да бъдем будност. Има някой да слуша едно, две, не може да слуша. Доста лукаво. Да. Паметно. Дяволо е лукав. Мудро. Я чат пат ядам лука, а не съм лукав толкова. Значи, а, ако имаме ушиня, Во се насува за нас? Айде да го слушаме сбора на Господ Исус. У нас мисла дека има различни почви. Забележувате ли, семето е едно те исто, почвите са различни. Айде да прашам, от коя почва си ти? От една, що е с твърдото сърце, така да кажем, твърдата почва како пато, къде ще дозволуваш Лугето да сгазат. Що ке кажат Лугето, Ке дойдат и ке сгазат на Божия збор. айде Библия, ти ке живееш по некои правила. Ами, по некоја книга ти ги живееш. Днес от 21 век ќе живееш по некоја си книга. Кой знае кой е пишувал, ли? Слушаме ли ги такви работи? не, не, не. Само немојте да ги послушате, ако ги слушате, немојте да ги послушате, ги отбийте. И кажете, то се однесува и за тебе, пријатели, не е само за мен. Истото тоа семе паѓа ами меѓу тръня. Трънято го обгушува. Вика му, ако се секявате ние, кои ще читате, тренето се грижите това овај свет. Изникна и на карпеста почва семенцето и оти немаш доволно почва, немаше кај да пушти коренче и дојдат жешките денови, дојде сонцето, нема влага, оно изртело, ама се исуше брзо-брзо. И аз ке речам, фала Богу, ако, ако не беше оваа четвртата почва, заловен му беше трудно на се не ли? Кога зборуваме за жетва, зборуваме за собирание на души. Разбирате ли, не, не стануваме збор сам, не станува збор само за това а, принципи на земјоделие, тук да се получим. Я бар нямам земјоделски факултет, Нямам и теоложки факултет, ама имам го Господ, имаме Библията, знам го Него. То ми е битното, имам го Духа Свети, ще ме описменува да можем да го разберам Словото и се надявам дека имаме и духовни уши. Може ли тази последния уред, освен, освен а, Майя, да дойдете всички тук по можност првио, Голки, Игорче, Мирко Бастуно, а така, Фала Милкица, за да слушнеме полва Авосо, гласува за сите, ке да замолвам вас, двайката, Фала, а така. Браво! Во си викат последните да бидат първи. Аз викам дори първи ред ви го давам, ако сте на разполагане. Последният ред по принцип е резервиран за майки с деца, не за защото всяка там тамата малко да се... Има доволно место което да се радуваме. Фала. Ако не беше добрата почва, тя беше залуден труд. И си кажува Господ Исус, кой е Он, защо се работи след това работа, кой е семето, дека тоа е Словото Божио, дека е тај што излезе сејачо да се. Не знам. Господи, изгонуваме секој демонски дух на а, деконцентрација во името на Исус од оваа просторија. Тражиме специјално време за семето да падне на плодна почва. Отвори ги ушите, отвори ги душите, Господи. Секоја една работа, дистракција што е тука, да се оттръгнело името Ису, за да можем да видим плодната почва, ще ке даде стократен род за тебе во името на Исус. Амин. Натално, човек. Едем. Що ти си посееш, то ти си жнееш. Е? Какво семе сееш, такъв плод ки жнееш. Какви са плодовете, какво е семето? Семе. Първото прашение беше каква почва си. Имаш ли стократен род? Имаше 30-кратен род. Имаше 60-кратен род. Какъв плод имаш за Господ от твоя живот? То само сакам да го размислиме. Бидейки ти си со цел на оваа земја. Има причина защо си на оваа земја. Никој од нас не е ни од Марс паднат, ниту со подобран поштен, туку е создаден од Господ. Се кажа да се минатија пат Дюлето беше спомнала, ако не се лажам, да, твоята майка и татко те родиле, ама Господ те създавил. Създавил со цел. И аз верувам една от причините, защо ти и аз сме на оваа земја, у овоа време, оваа Македонија. Токму таков како што си, за да дадеш род за Господ. Защо си спасен? Да дадеш плод за Господ. Правиш ли нещо за Господ? Работеше нещо, сееше некъде. На шок е ли, че, еве ќе ви кажем пример, имаме брат тук от църквата, що обично колко го немаме делите, ке ми се в понеделниците, ке каже да ми кажува защо го нема. Ама иначе аз читам, я се молам, ама само не можем да на църква от x причини, нели? тай тай тај причина. Нека знаеш ли? Ако човек ќе чита Библија, ке читајќи најде, ако искрено чита Библија, најде таму кај пример Евреите 10 глава 25 стих пише не ги изоставувајте вашите собранија, е посебно кога ще гледате дека се ближи крајот, си го земе за себе и ќе практикува таа Библија. Библијата не е само за информација, туку за трансформација. Да не останеме истите. Амин а, еден ден некои ќе бидат судени заради знанието, што го имале, а не го употребиле. Затоа сакам да ви биде за плод, за слава, за награда, за слава на Господа, за награда ваша моја. Дека не залудно и јас сум се трудил, дека не залудно Господ е посел, дека не залудно Исус е умрел, а од тебе очекува Господ плод. Дали ќе биде плод од душички, дали ќе биде плод духовен характер, нели плода на духов, да ќе биде плод познание на Словото или познание на Господ како свој личен пријател, различни видови на плодови Господ очекува од нас луѓе. Ајде да се испитаме, што тоа сееме, што дозволуваме, која почва сме? И второ, што сееме? Зато викам, не е доволно да си кажем и да се правдаме, ама я читам, само ще не довагам на църква. Ти викам, ако некој стварно чита, ке сака да дойде на църква. Ако некој стварно се моля, ке сака да дойде заедно с другите да се моля. Не? Ако некој сборя за Господ некъде, ке сака да дойде тука и да каже, брака, сестри, Господ това го направи. На тази човек му зборува, имаме прилика така и така, нели? Сите ние ке се охрабриме, защото лаги от църквата да се получиме, да се охрабриме, да се молиме като шурче човеко. Ние не ги ни познаваме тия от Кения, не? Нали? Ама охрабрување за нас, кога слушаме, дека доктора вика, ово е чудо. Ами защо мислите дека има друг Бог, дека Бог има посебна милост само за Кения, а не за Македония? Не, Господ е тази истина. че сака да ги правиме работа. Кой са тия семиня? Осия, 10 глава, 13 и 14 стих вика Сейте правда, пъжнейте любов. Може ли малко да обърнем прожектор? О. Разорете твърдата почва на сърцата, от и време е да го побарате Господ и така он щом ке дойде да излие милост през вас. Отгледахте беззаконие, ожнеяхте нечестие, ядащи плод на лагата, оти се надеваше на својот пат и на многоте војници. Значи, у всеки случај на тај човек или на тая нација за който се зборува Осија, израелското тај случај, надежда не им е бил Бог. Туку војската, врските, политиката, парите. Познато ли ви е денеска? Ја кидам, имам там партийски връзки. А, тај ми е шеф, братчет. А, јас имам диплома а ја можем да направам и ќе бе ќе фрлеме вака, ќе подмитиме и ќе биде. И на крај не била растури се работа. Знаат луѓе и тука што се пробале на начин со мито, исто така, дека не иде ни за работа, а не па за некои други нешта. Што е лошо сега? Екипни училишка и ќе ви кажам, Бог го посеја својот син, Господ Исус за да жнее фамилия, да жнее църквата. Бог го даде своя син. Значи, ако погледнете, кога сборува Библията за семе, не сборува само за буквално семе. Сборува за различни видови семиња и различни видови на жетва, що Бог я очкува от нас. Има ли некоя амин да кажа? Тоа се гласува и за мене, и за тебе, за всеки един от нас. И всяко во време, верувам дека е едно ключно време, да се отрезнем и да сванеме да. Господ очека род от мене, аз ще го направя тоа може. Чули сте, какво би аз имал три едни прекрасни деца, ако аз не посееше у Даниела? Немаш. Тие деца са плод на нашата любов. Сеќава ли се некој кој зовче за една интимност? и аз, и Бог да го гушкаме. Да, да, Ако ти имаш интимен однос, не зборувам сексуално, тук интимна връзка, любовна со Бог, ти ке бидеш бремен. Ке зачне от тебе нещо. Ти ке родиш душички, ке родиш христови характер. Ке има помазание. Ке се смене твојот поглед. И одеднашка, ако си вистински спасен, няма да са насъшкал и гали за изгубените. И аз се прашувам за ония, които не са загрижени за изгубените, дали още са обратени. Искрено ви кажу. Зато, што ако си близо со Бог и го имаш Неговото сърце, Неговия поглед, Неговия мирис, времето застанува, нели? Кажуваше нашите сестни Слънчица. Времето застанува присутството на Бог, Зато, што за Бог времето е вечност. Нема лимит. Що сеем? Сееме ли любов? Сееме ли Словото Божие? Сееме ли финанси? Сееме ли труд? Добри дела? Охрабрителни зборови? що е тоа што сееме? И най-нормално е дека еден ден ќе ожнеем. Јас сакам да ви прочитам нещо, што оваа книгичка на времето полна с илустрации ми беше като млад християни и сега надявам се за некои тук што исто така е помлад християнин ке му дойде ваш ясно како пример. Вика не, 10 невозможни нещо. Не е можно да сееш зло, а да жнееш добро. Ели? Не е можно да сееш любомора, а да жнееш любов. Не е можно да сееш неморал, а да жнееш чистота. Не е можно да сееш озборување, а да жнееш пријателство. Не е можно да сееш понижување, а да сееш почет. Не е можно да сееш недоверба, а да жнееш доверба. Не е можно да сееш грубости, а да жнееш нежности. Не е можно да сееш страшливост, а да жнееш храброст. Не е можно да сееш безбожност, а да жнееш светост. Да жнееш скръжаво, да сееш скръжаво, а да жнееш изобилно. Буквално, що човек да сее и какво сее, така изпага и дика ке жнее. Еден друг пример от историята, ели, сите ние сме горди посилно, кога отидеме, некъде и слушат Македония. А, Александър Дагрейт, да, да, викам от нашата почва. Погледнете ги разликите ми Господ Исус и Александър, кој што 20 от прилики живеа на живеале исторически на 33 години живот. Вика, Александър имаше голема войска. Исус имаше само 12 следбеници. Александър поробуваше. Исус ослободуваше. Александър веруваше во мечот и во силата. Исус веруваше во крстот и во любовта. Александър се воздигна до Божество, Исус, Бог Синът, се понизи до човек. Александър се бореше за престол, Исус доброволно слезе от престол. Александър пролеваше туга кръв, Исус я проля собствената. Александър ги покори сите владетели, Исус се покори себе си. Александър Дентес нема своя войска, Исус и денес има своја црква. Хвала ти, Господи! Оно што Александър го сееше, историјата, ветровите, племињата, војските го разнесеа и сега луѓето археолози морат да копат, за да ни кажат до таму било неговото царство, до ваму било неговото царство. Јас и ти сме доказ на оно што Бог го посејал Исус Христос. Бог го посея Своя син на оваа земја, а јас и ти сме плод. Јас и ти сме дел од семейството Божие благодарение на Христовата жртва. Е сега некојаш ке треба по примеру на Господ Исус и јас и ти да бидеме семе. Сега, кажат ли се таму ка у Евангелието, Евангелие по Јован, 16 глава, 24 стих вика, ако зърното пченично не падне на земята и не умре, няма да роди плод, но ако умре, ќе даде род. Некогаш си мислам дека, уствари, тука е проблема со зрелите христијани. Сто што не сакат да умират. Сто што сакаме уште да живеем. Ем духовно, ем физички. Дека кој сака да врви по мене, мора да го земе кръстот да се распне, да ме следи. Не ли така? Ух, тежка работа. Ама той е пример на Господ Исус. Що се е? Айде да що се е? Ти, какво, какъв плод сакаме да посееме? Не можем да очекуваме друга култура, Нели како што предходно кажа, ако сакаме со љубов, не може со љубомора. Ако сакаме пријателство, не може со оговорање. Мора е искрена комуникација, мора сите работи да се средат нештата, за да одат напред. Иначе ќе го жнееме плодот. Запомнаме го тоа, што сееме, тоа поговорката. Што сееме, тоа и жнееме. Второто нешто вика каде според оваа споредба. Забележувате у каква почва Имаше там 4 вида почва, нели? Сите луѓе са луѓе, ама сите луѓе реагират на различен начин кога ќе ја кажеш истата порака на Евангелието. Е сега ја би сакала реко Даниела за нејзиниот брат да кажем и мојот физички брат, така. Ја му збори, ја му дава книги, па сигурен сум дека две или три Библии различни сум најдал на, само да ги чити. Нови завети. Ама не, не можам да го кажем тоа, тоа би било лагано. Има луги, кои ще би се кале да инвестираме, да се спасат. Сакаме да се спасат, нели? Са близки, мили, драги, ама, ама го няма, оти са трънлива, карпеста почва, оти е така избрали като цацко да имат меше и не знам што. А избрали да си одат. Оти Господ ти дадо свободна воля. Наше е да има време кога тия луги Бог преку нас ги посете, и им Ама наше е да бидем мудри, да не огубяме времето на живота, цел живот на едни ти исти, сбори, сбори, сбори, сбори. Не се обрек. Можеш само да ги затвърнеш, како на фараона сърцето, с зборување се дека Господ не направи чудо и тогава сами да повикат, знаеш шо, шо биде со тоа, ти ще побежуваш и нещо почна да се изключува в моя живот. Сто бидете мудри, сейти. Кога ќе дойде времето, Господ ќе ви потврди, може би, дека е време да ти стресте прашината от тај дом, от тази поединец, единка, и да кажете и право ти го остана. За минувам рамка ще има отворена врата. Живото е кратък, луѓе, сакам тоа да ви го кажа. Има луѓе шоу, може би се тука пред нос, комшии, постари, помлади, болни, луѓето вака гинат, е, моторче и бам Снема го. Айде да не си огубим времето на тия фаворити, омилени, са сакале ние да ги изпасиме. Ние, ние. Да им сбориме за Господ да ги промене. А да се на нам, каже Господ отваря врати и ти ги сервира и вика, еве ти ги. Ке има и такви прилики. И наше е да разпознаваме времинията и сезоните, каде то сега Господ не воде, за да видим, е, то ли е почвата? А, сега е времето да променам. Не знам ке, ке ве подсетам тука, некој од вас има барем од 2009 таму ден почнаме со стечајци, се кајате ли си? Да. Ранчиња, пакичиња, 8 март, кродарителски акции, нема, нема, всеки викаме нив. И луѓето знаат, ама јас кој ще гледам тука оваа просторија нито ден нема од тие што се стечајци. Ама има барем 4-5 години што сме се обидувале, јас съм се обидувал да работам Вика, май, как те пани без работа и без Господ? Доволно се проповеда поръкът. Последното нещо, що бех кажал на Келемдин, викам, аз не можем да поверувам, освен ако некои от вас не е бране на тия луги. Вика, нито еден от тия сто и косур луги, що се извървя не сака да слушне за Господ. Дека не е свободен да дойде. Така да викам, аз треснам раците от вас. Ако некои повеле, то не значи дека ще ако имаме прилика, пак нема да ги поканеме од време на време, ако, ако, ако, ама за едно време ќе ги ставиме на страна и ќе бараме, аха, Вълчо Велес било трето место, било фамилия ва, фамилия на, мала група тука, мала група там, аха, трето нещо се отваря како можност Гледайте, защото Бог работи, изкористите я шансата, движите се с Бог. Не можем ние да го натераме Бог. Тука, тука, спаси го, бай! И ви се така да е така, ама не. От и ние трябва да ослушаме Него, не от нас. Може ли тексто? Марко 4 глава, 8 стих вика, падна друго семе, падна на добра земя и донесе плод, кой напредуваше и растеше и принесе едно 30, друго 60, трето 100. Ами ще мога после обяснува а, Господ Исус и вели, кой има уши да слуша, нека чуе. Щом остана само никой бял около него заедно с 12 минута го праша за споредбата и им рече, вам ви е дадена Тайната и Тайните, там мислам дека множина на Царството Божие, оние кои и надвор на порешните добиваат сега споредби, па гледајки да гледат и да не видат, слушайки да слушат и да не разберат, да се покаят и им биде просто ли уще. И им рече уще, не разбирате ли оваа споредба, па како ќе ги разберете сите други назад, сите други споредби. За жал, немаме готова делинското далинското да можам да кликам као на старио и сега морам да опробувам моите софтуер. Напред, назад, прати, лево, десно. Забележувате ли от това последно сборче? Ако не разберете това споредба, какво ќе разберете сите други? Много от тия, що толкуват го писмото веруват дека има ключно нещо, ключна порък. Така оние кои ще го примат Евангелието, ќе им даде Господ да разберат. кой е Исус? кой е Спасител? кой е начинът на спасението? Дека са тази добра почва. Ако тук тоа не сте го разбрали, ако не сте го разбрали кој е Исус, кој е сеячо, кој е Словото, се друго ќе видите. Имам очи, ама не видам. Имам уши, ама не слушам. Така да, каде сееме? Правото беше што сееме, сееме ли? Не ли е глупо да видиме тия земјоделци като брато, приятел преска ви го спомнаш, или два на црква, а, буквално ми личи на земеделец, защото той е манилата и чека некој да му е изора, некој да му е посее, да му е наваде и он да дойде само на готово должнение. Ако не читаш Библия, какво ти знаеш за Бог? Тайните Божи. Ако не се молиш, какво да ти даде Господ разбирание за Него? ли? Ако не си от църквата, какво нови работи да чуеш, да видиш окрабрен или да бидеш получен? ако не сведочиш какво да те граде Господ, какво да има нови душички. Дали ни пат не се молиме, а не, не сакаме да Има ги и таквите работи. Баш личи на земеделец што са скрестени раци и вика, некој друг пастора нека е от. Той е само негово. е работа. ли нали, професионалец? То му е работа. Дали сеем и сме мрзливи? Има ли ја тази духовна ревност? за Господ. Оти човек ще не сака за себе си да посее, още по помалци ке сее за Божията нива. по помалци ке работи за Божия. Ако забележувате там рибари, със а, митници и у Стария Завет, да не ви кажем овчари и всекакви, Господ употребуваше работници. Работеме ли? Работиме ли за себе, работиме ли за Божието мила, за Божието царство. И второ, сееме, каде сееме? Ай, трето е одеме на брзина, гледам времето ми лепта, оствари тај не е точен. Колко обилно сееш, зависи от това колко богато ти жнееш. Сееме ли? Какво сееме сееме? Каде сееме? от ги прашањето. Що сееме? Каде сееме? Колко сееме? Ако сееме. Колко сееш, може текстот. Зависи колко богато ти жнееш. Уж еднъж какви дни Вика, още веднъж. Едно сакам да ви припомням. Кой е скръжил се е, скръжува и кижне Кой богато се е, богато и кижне Сега, всекой нека даде оно колко што сами от реши без да му биде жал или принуда да се принудува. Бог ги е сака оние дава даваат со радост. Бог може толкова изобилно да ме благослови така што секогаш ще имате доволно от все, што ви трябва от изобилието да можете да правите разни добри дела. 2 Коринтияни, вой динамичния превод, 9 глава от 6 до 8 стих. Колко обилно сееш, толкова кишнееш. Ако посадиш два корена пътлиджани, имаш ли право да очекуваш 22 корена пътлиджани? Може пътлиджани да има 22, дай Боже, на тия два корена, ама 22 корена по, по 10 партизана, ако имат един куп, нали? Много повече. И аз верувам дека добър пример за тоа е дека има секош умножување у изобилие, тоа е точно муморуската. Правилен ли е литературен ли е збор мумуруска? какво е? Ченка. Ченка, да, е за тоа отпреска се мисли. Оде вълзо кукуруз. Оде вълзо муморуската. Знам ти нещо, не е име, не е литературно на значи, чепченката, относно по наши муруската, от едно зърно израсте, айде да го кажем, страк най нагоре голем, и на него няколко кластови. И аз, припремайки се на интернет, тръжи да видам колко зърна. И сега викат, тия по-малите класия, от 400 до 600 зърна на един клас. Там по Америка нека ми извинат тук присутните, со а, тия хибридите фала, заобикувам некои зборови а, ГМО или некои други храни ще ги пумпат, по кави и мало от 800 до 1200 зърна. Уаха! Ай, ние ке збориме за ония 400 до 600, 500 зърна, просек клашче. Не Макдоналдс. Нали, македонско класче пешто зърна. От едно зърно, един клас песто зърна. Ими ако има а, стеблото пет, две полиляди. От едно зърно, две и полиляди. И сега, ако гледаш дека нивата ти е добра, близко е до вода, била се за Моборуска, и аз ще бидам глупав да не посадам повеќе, нели? Опа, Ке гледам што повеќе да посадам и секој стебленце да ми рода по 2,5 или зрна да соберам. А, у, а па ако е отивам американските, бе, а, нема да видат чушките токави люти, ќе бидат големи, нема да биде кръстричето корнишон тук големи, е, благословена работа. Третото значи колко обилно сееш, сееме ли, колко се даваме колко жертвуваме, колко се е интересна работа, и аз пак един друг пример, тук ще го има дадено. Вика, когато дойде ред от църквата да се даде и ляза динара. много големо, ли? Нали? Ама отиди от продавницата си ляза динара и ша да купиш да си ляза динара, бе, нищо не ме да е днес. Познавате ли вие? А? Шо високи? А, така. Е, това е, ето ти есенца се гледам да напудеш, може би две, ай е, там, както си имаш туалетна карта да ти повише на дига. Ама иляо динара в продавница нищо не са. Бубче, а колко време един саат да седеш на телефон? Со некои ще го сакаш бакалът и лечи. А един саат човек да се моле, уязици ли или вака, ке заспиеш, верувайте ми два сата от църквата, довека сме тука, не ли ви се чини долго е некои, посебно ако е некој ветла, стара работи, па не го разбирате. А два сата седни на интернет, викаш, брей, кога помина филм добър, брей, кога отиде, ли? Така ли е? Да читаме един саат от Библията, не ли е много? Един саат, ще ги много е. Ами, да седнеш некој стрип, некој вестник, некој, не знам шо. Нели така, тие ще ги интересира, викат кога отиде е времето. Значи, тая Айнштейн било право, релативна работа. Стварта е кале е срцето, покажува ствари срцето на всеки човек, што го привлечува. Затоа колко обилно се еме, колко се даваме себе си, дали финансиите, дали времето, дали добрите дела, дали зборението, дали молитвата, айде да не повторя сите работи, читанието. Нема Господ файда от това, ти ще идеш на църква. Ти имаш файда от това, ще дойдеш на църква. Нали? Не Господ има файда от това, ти ще читаш Библия, Господи, гледай за тези, читам Библия. Ти лично имаш файда да ме запознаеш. Можеш да ме познаеш мене, вели нали, Господ? Не? Нали? Ти не му правиш устно на Господството, што ще се молеше на сад, тук ти ќе видиш изцелен, ти ќе видиш благословен, ти ки носиш Божието присутство и няма да се върши ги стато ние не знам са болки или, айде да речем, са други работи. Ти ќе се радуваш со радостта на житвара, ако ќе видиш тия е на който ще си изборил, души се спасили. па Господ един ден ќе омекне сърцата на уния, защото ти сакаш да бидат спасени. Значи третото, колко обилно е. Айде нека да видим обилни сеячи у се. Со нарва вчера кога се враќајме Белчо може му, вика воја е црква што збори, па ви ги сведоштот. Воја е црква у која што Бог работи. Еви ги сведоштот како Бог, Бог прави нешто. Ајде да ги ценеме мали и големи, нема мали. Ако е било битно, нема мали сведоштот, се е големо. Нека прослави го Бог на едни, на други, за да ти даде уште по-големи. У кое време ќе се Ще ли има сезона пролетна, есенска? Си идва. Си идва. А, така, по-литературно да се изразам. Литературно. Може текстот? Битие 8 глава, 22 стих, вели сега пасе дори постои и земята нема да престанат сетвата и жетвата, студът и горещината, летото и зимата, деновите и ноките. Назад. И Яна ме слушала от Далинското. Видих, на България. Без Па, Далинското си гребе. Значи, в кое време сееш? Ако е промашиме сезоната, с този дека трябва да ги разпознаем сезоните, временията, знаците, като ще и сега, ustvari со таа кръвна месечини, со Библията и со стиховите. Господи, да, пишува, не знаем, ние ще трябва да бидем спремни, ама айде да разпознаем. Време ли е? Ага, време е за сеяние, за жнение, време е да се спреме за последната провода. Я лично верувам от проводата пред второто Христово доаѓање. Имаше много логи, како мене не звай свет. Ама колко души ќе потвърда тоа дека веруват и си засукат ръка и ќе се включат на радски креч. И ја верувам, брат, довагам со тебе рамо до рама, ќе одеме да сееме, да живееме богато, да се радуваме. Да не биде само на збор, верувам, верувам, Господи, ама вика Исус, бегите не ме познавам. Но стварно да биде потврдено со живото сето тоа. Да ги препознаеме времињата и у правото време, да биде посејано. Промаши сезоната, веќе нема го ефектот ти да садиш. Од некој што збора да се и корен што изравниме таму степеници и направиме скоро кај другата куќа кај мало парче, викаме на дела, кој кирки? Вика, не се садат сега кирки. И вика, зарад инженер агроном Сточарски там, кто се веќе вика, кој кирки сега ти во времето, та таму на пролет, викам, добро, е, не ми сте па. Оти ние па селски сменили. Отново село. А, толкова много луги Имам една приятелка, че и ден ден пее е там е в Америка, Твайла Парис, сестра и Енджи. Скоро 40 години беше. Сега на съвет, ако беме заедно. И вика, цял живот се деня, издават едно, па друго. Прекрасен глас. Цялата фамилия са побожни луги. Държа е базата кај што беме. Вајрен таму Америка. Татко и беше директор. Вика, накрая, веке 40 години, вика, от брак 24 години, нема деца. И вика, Господ ми даде да снимам накрая, веке 40-40 на година голям, детски песни. Вика, Господи, и аз нямам мое дете, а сега трябва да имаше детски песни. Ама Господ ми даде таква любов, защото таква любов съм ги снимал, затошто знам да вие благослов за дечињата. И какво беше готово цевето. ти ми кажа, ти си времена има нов живот. Валено, како да сееш за друг, Господ прави за тебе. Разбирате? Ау ти, Господи. Господ е прекрасен Бог. Айде да сееме како да ки дойде тоа. Со вера иде правда да иде. Нека ме да я промашиме сезоната, да правиме. Правите го за който можете. Господ ке го даде вашето. Не е от климата изгледа, а? Що ќе посееш? Не жнееш од кога си посел. Айде пак кога веке спомнаме, нели? И, и майката, кога утврди дека е бремена дека има бебенце, утрото не оде да вика ай сега бебето извади ти аз сакаш апостол во бебе да види. да чека Девет месеци. Некои 9 месеци кусур. Да. Мисля, пари, неки да излават, а трябва да ги раздуваме там. Мене Даниела ме беше викала от Македонка, се вракам. бързо бързо, давай ги ево, дето ки излава, устvari, дето го преносиме више е, пен там и поселенета беше вълната, викам, Боже, го някакси да била лекал, толкова ще се върта там. За, за Сара с хора. И Елво от толкова приносено остана си Малецко. Господ нека е благословен. Господ нека е благословен. Добро ще е памет на бистро баба, на тати и мама. Ама збора ми беше не иде, не иде всеки път у времето на кое ще ти би секал. Скажете ли само за споредбата на човека, що посял на нивата и вика, всеки ден одеше и гледаше. Вели, ай, всеки види, всеки види. И е, айде да, ама ти можеш да викаш, расти, расти. Е, елко, елко, поръсни ми ще тебе. Ама не иде, ли? Колко съм пеял, тази елката се толкова. Озно. Ама, ако дойде правото време, Господ даде текстов. Уши мъжка? еклезиаст или проповедник е светът трета глава, се си има свое време под слънцето, не ли? Сигнува ли ви? Вика, се има, мръдни още малко, те молам, пала, сърце. Се има свое време и секоја работа под небото има своя сезона. Време кога ќе се родиш, време кога ти умреш, време кога садиш и време кога го береш или корнеш на съденото. Сега няма да я читам целата глава, скоро го ми читали то. Време за съдени и време за берване. Има една народна поговорка, вика, нема водни прачка, пи вино. Али, водни прачка и пи вино. Не иде то така. Малко време, време. Затоа, веруваме ли дека Господ работе умеѓу време додека ние сме го посејале, посадиле, наводнуваме со молитвите, ако е така, последния, значи не за западните не заборавайте дека не иде одма. Можем некој да е работил предходно, па после тоа да ти ожнееш на нечи труд или да се надополнеме едни со други и да речеш, аха, ете го, јас сум изредуван кога отидам некој, а, му зборно викаме, еднаш ке му збори, ама некој, некој веки е го спремал на тај човек. Светиот дух различни луѓе. На кого ти ќе му за твојата жертва? текстот, им рече, има голема жертва за собиране, а работници малко. Аз ще ви кажем от изкуство от църквата, има малко работници. Зато молете от Господара на жертвата да изпрати работници на своята нива Евангелие по Лука, 10 глава, 2 стих. Работници Господ трябваше, работници, сеячи, жетвари, собирачи за Неговата нива. ако не си работник и иначе, тежко да ги Господ ти те вземе за своите нива, за своето дело. Сееш ли? Каде сееш? По каква почва? По кое време сееш? Колко сееш? Що сееш, зависи и колко припожнееш. Айде, ќе завършам с това да му веруваме на нашия Господ Исус Христос за нашата жертва. И на крај не е жетвата наша, жертвата е Негова. Не ви е забележувате това, работници на своята нива. А? Жертвата е негова. Кога ги събираме душите, ние не ги събираме за нас. И аз съм кръстил луѓе за него. Не само моята църква. Има некои века отидени от други църкви. Кога съм сборил поверовале, водил съм ги покаяние, не са тия моите те са Христовата църква. И аз съм по Негово име пастир тук. Главният пастир е Он. Така да Бог не са на Зоки души, на Ангел души, на, дай, на Милчето души, на, не знам, на Тони, на Норма. Павлов, Аполосов, Петров, се казва да знам га. Тия са сите Христови. Айде да веруваме, Господи, пашово е Твое дело, аз съм Твоя лапка, семето е Твое, нивата е Твоя. Господи, благослови мене да бидам благослови за другите употреби, на какво, защото Ти знаеш най-добро. Един човек, мислам да кажа, то е добър пример да завършиме, а, у Шкотска, читайки го исто пак подготвувајќи се стварно за примеро, вика дека земјоделец бил, одејќи по неговите ниви мало бари тамка, и слушне некој како вика помош, помош! И отиде, гледа едно момче, си 12 години, упаднало од една бара и веќе не може никакво да се извлече од калци. И пропаѓа. Успее да скрши некој голема гранка, да го извлече лека по лека, претресено цялото кажуване или дека шетайки тука без да знае, пропадне там, ако отиде локалта. Айде, преоблечат го, избањат го утре дента, доваѓа на богата кочия, станува сбор за пред 100 години, и вика ти ли си тай, да, аз съм тай. Е, драго ми е, фала ти, сино мой си го спасил. Що можем да направим? Вика, що можеш да направиш? Аз съм човек скромен, земеделец, по божен Излава от кукята неговото детенце, и вика, какво си викаш ти си? Александър. Вика, може ли твоето дете, който дойде ред, средна школа, факултет, и аз да ги покрия неговите трошки за школването. И како така милувате, изпратят го то момче на средна школа, медицина завърши, факултет завърши и стане един голем научник. Ще го пронайде пеницилино и се вика Александър Флеминг минат годините, човека от кочият, от таткото на другото момче, се разболя от пневмония. Знаете, що ще бил излечен? От пеницилино на Александър Флеминг. Таткото, а какво се викаше таткото, таткото е татко, знам само през името дека му е Черчил, а таткото, момчето ще се давило барата е Винстон Черчилл. Юхайдаци. Значи буквално историческа случка. Прави добро, да найдеш добро. Сей добро, да пожнееш добро. Господ нека не благослови от тук, кога излеземе. Она како е, ще предходно се молиме от сега натаму, една нова сезона веруваме. Ели, Йом Кипур, така ли беше празник? Па натаму. Господи, нова сезона декларираме за собствения живот, за църквата, за делото Твоя Македония, одеме кај силни сеячи, жетвари на Твојата нива, да жнееме добри работи, да се радуваме со снопови сено. Благослови ми да се радуваме во името на Исус. Господа, благослови си. Амин. Амин.